gauanden edi, martxuaren amalauan, nazioarteko korte kriminalak, eh, hausitegi e, berezi bat da, kor penal internazional eh, deitua frantzesez, oraino ez biz, biziki ezaguna, historikoa eman du. Lehena, hotz, eh, lehena zuen, Tomas Lubanga Dilo gerla krimenez obendun dela eranez. Haurrak ama bost urte pekoak, milaka beren errietan edo errisketan harturik edo ebatzirik eta gerla egiteko baliaturik. Haur soldadoak ezagutzen duzue denek izen izigarri hori. Monu zabalean badira, benen gehienik Afrikan eta Afrika erdian. Beraz, eh, nor da, eh, xuxen uh, Lubanga eta zer egin ote du. Lubanga dilo, izen hori gogon hartu behar duzue. Zer nazioarteko justiziak izen hori duiatuz urratz baliosa egindu. 2002an sortu zen nazioarteko hausitegi iberesi hori. Eta, ba, irankoraz, eta izan dira diadanik, behinan bakarrik uh, gerla bat eh, juiatzeko edo edo uh, roandako hilketak edo orai, hau irankora da eta mundu zabalaz, uh, ara uh, mundu zabalean uh, aferen juiatzeko. Beraz, guk giza eskubiden aldeko militanteek, uh, presio azkarra egin ginuen, ...elako korte eh, edo hauzitegi berri horren eh, gauzatzeko. 2000-ta bian, beraz, hasi. Tomas Lubanga, beraz, eh, nora da. Tomas Lubanga taldea batu baten zuzendaria zen... bimilata ta hizu, 2000-ta bost arte, urteetan zehar Afrika erdi-erdian... Kongo Errepublika Demokratikoa deitu herrialdean. Zenta, iru Kongo dira, eh? Xuxen, binen, unek Kongo Errepublika Demokratikoak du Kinshasa hiri nagusia, Ola, ezagutuko duzuet. Eta kontekstua zointzen, beraz, Tomas Lubangaren um, krimen horien um, kontekstua. Gerla izigarria bada segitzen da oraino, eh? ekialdean, um, delako Kongo horren ekialdean, tanganika haintziratik urbil, eh, duela amar bat urte eta asko, asko uh, urraketak, eh, bizaizko uh, urraketak, hau soldadoak, biztan da, baina nire uh, emazten bortzatzeak, hilketak, neska, gazte edo hauk uh, esklabo seksualak, eta horietari denak asko talde armatuak binan ere Kongo estadoko armada, handa ere, denak borrokan eta zergatik lurpeko aberastasunen beretzeko. Urrea eta ere, ez da inezaguna, koltan deitu metalaradoa, gure mugiko horren barnean dena, aipatzen dut hori, prezeski zen eta ulerdezat gondenek eh, Kongo loraldean gertatu krimen izigarri horiek eta segitzen dira orai berean. Ez direla gure bizitzetarik urrun. Eta ikusi duzu eber bada, dut dokumentario bat, eh, du zan dan oportable deitua, eh, gure mugikorretan odola beraz. Eh. Eh, eta aurre do jende zibilen odola. Hala, beraz, Amnesty Internationalek zer dio delako Thomas Lubangaren eh, uh, Bon, ateratu du prentzea gili bat, partsoaren amaseian. Hori irakurtzen alduzue zue amnesty.fr eh, webgunean. Eh, Zeren eta lehenik eh, pondu eh, positiboa ikusten du. Juliamendu unek, beraz, Tomas Lubangarena, Jugamendu erakutsiko du deneri hausuladoen baliatzea gerla egiteko krimena eta impunitaterik ez dela gehiago izanen nazioarteko justiziari esker. Hori berria da, hori dio beraz Mikael Bosnek hain eh, eh, eh, zuzenbidea zardula Horatz, positiboa beraz, nazioarteko justiziaren gauzatzeari buruz, impunitatearen eh, kontra, aurka. Alde negatiboak, ere, e, azpimarratu ditu alere haik delako prentzeageri hortan. Luis Moreno Ocampo, hola ezagutzen eh, duzue, bedelen izena, procur, prokuradorea da, eh, delako hausitegi, nazioarteko hausitegi hortan. Luis Moreno Campo prokuradoreak baztertu ditu, hairen uh, arabera, beste krimenak, delako Tomas uh, eh, Luganga horrek, beste krimenak zituen asko eginak, zibil hilketa gaitzak, eh, mm, neska gazte esklabo seksualak ere hartu eta holako. Otsi ditu ere, baztertu beste obendunak, zuzendari batzu, zentraitzen bakarra, eh? bosko naganda ezagunena. Baina, zer gatik, eh, bo, badak, badazki, hein, eh, beste mm, urraketak izan zidela, baina eh, nahi zuet bukatu alere um, laster, esobera luzatuz, hauzia. Uh, Hora, bukatu da. Lehen uh, kondenatu aberaz. Hein. Gero, eh, kritikatzen du ere, eh, ezin atxilotzea eta juliatzea delako nazioarteko korte eh, berri eh, eh, horrek eh, ez juliatzea eta ez atxi, ezin atxilotzea hamika pertsuna, hamta dira, eh, dira obendunak iduriz, benen ara, ezagunenak Josef Koni, Ugandan, Omar Elbexir, hori badakizue, Sudaneko lendakaria, anta asko bisita egin ditu atzerian, eta ez du neork eh, atxilotu, eta ziriaren kasua ere nazio batuek dosiera ez Hala, orai, bukatzeko pixka bat, onu zabalean beraz denek behar dugu lan egin nazioarteko korte kriminal horren eh, mm, botere gehiago eh, korte hori emaiteko, eta aiden kampaina bata, mementuan, bankimuni, hein, dei egiteko, nazio batuek lagundezaten hausitegi mundiala, justi, nazioarteko justizia, bere lanaren egiten. Hala, zen eta impunitatearen haustea, gauza baliosa da ez bakarrik amnestiren eh, begietan, ziren, hiru uh, aloretan, egia, justizia eta erreparatzea, Euh, lortzeko. Hala, hori da euh, lan, euh, lan sakon bat eta beti segitzen duena, impunitatearen aurka, edo errialdeetan uh, beretan, eh, justizian, edo nazioarteko justiziaren uh, aintzinean. Hala, gauan deneri eta milesker.